Koning Aas vir ons het diezelfde dag Haman sy huis vir koningin Esther gegee, Haman was die vijand van die Judeërs. Mordag het die belangrijkste ambtenaar van die koning geword, want Esther het vir die koning gesê dat Mordag haar neef is. Die koning het sy siel afgehaal en hij het dit vir Mordag gegee, dit was die siel wat hij voorheen weggeneem het van Haman. Esther het vir Mordag gesê hy moet die bestuurder van Haman sy huis wees. Daarna het Esther weer met die koning gaan praat. Sy het voor hom gaan lee en sy het gehuil. Sy het vir hom gevra dat hy moet keer dat die plannen van Haman, die man van die nageslag van Agag, nie slaag nie, want Haman het slechte plannen ten die Hedeers gemaakt. Die koning het die gouden scepter na Esther toe uitgesteek, en Esther het opgestaan en voor die koning gaan staan. Sy het gesê, as die koning denkt dit is goed, en als jy denkt dit is recht, dan moet jij alsjeblieft iets doen voor mij. Als je lief is voor mij, dan moet je zeggen dat je die brieven van Haman stop. Haman, die man van die nageslag van Achach, heeft die brieven geschreven, van hij wou die Jediërs in al die provincies van die koning laat doodmaak. Ik wil niet dat zo so een slechte ding met mijn volk gebeur nie. Ik wil niet dat hulle mijn familie doodmaak nie. Koning Aas vir ons het vir koningin Esther en vir die Jediër moordig gesê, Jullie weet dat ik Haman zijn huis voor Esther gegeven het en dat hulle vir Haman aan die paal opgehang het omdat hij gesê het dat hulle die Jedeers moet doodmaak. Niemand kan een brief terugtrek als het van die koning kom en as sy seel daarop is nie. Daarom moet jullie nou self briewe skryf oor die Jedeers, jylle moet skryf soos jylle denk is goed. Jylle mag sê die briewe kom van die koning en jylle mag die seel van die koning op die briewe sit. In daardie tijd, in die derde maand, die maand Sivan, op die 23ste dag van die maand, het Mordig die secretarisse van die koning laatroep. Hulle moes skryf wat Mordig sê, hulle moes skryf aan die jode, aan die hoofambtenare, die gouverneurs en die ambtenare in die 127 provincies van die land Indië, tot bij die landkus. Hulle moes skryf aan elke provincie en aan elke volk. Hulle moes elke volk sy eie skrif en sy eie taal gebruik. Hulle mis ook die hedeer sy eie skrif en taal gebruik. Mordag het geskryf dat die briewe van die koning kom en hy het die seel van die koning op die briewe gesit. Boodskappers het op vinnige perde van die koning gerei om die briewe weg te neem na al die provincies. In die briewe was geskryf dat die koning vir die hedeers in elke stad sê dat hulle by mekaar mag kom om te veg om hulle leven te beschermen. Daar was ook geskryf dat hulle al die mannen mag doodmaak wat vir hulle aanval, dit maak niet saak van wat er volk of provincie die mannen kom nie. Hulle mag ook die manne se vrouwe en kinders doodmaak, en hulle mag daar die manne se goed vaat. Dit mis gebeur in al die provincies van koning Aas vir ons, op één dag, op die dertiende dag van die twaalfde maand, die maand Adar. Die boodskappers moes brieven naar elke provincie neem en al die mensen moes weet dat dit de wet van die koning is. Die Jedeers moest op daardie dag gereed wees om hulle vijanden te straf. Die boodskappers het gerei op vinnige perde van die koning. Die koning het gesê hulle moet gauw maak. Die mensen in die stad Sesan het gehoor wat die koning gesê het en hulle het gejuig en feest gevier. Toe moordig weggaan van die koning, het hy koningskleren en een groot gouden kroon gedra. Die koningskleren was van blauw wolmateriaal en linnen. Sy boekleed was van persvol materiaal en fijnlinnen. Die ideeërs kon weer hoop. Hulle was blij en vrolijk, hulle het geweet dat hulle belangrijk is voor die koning. In elke provincie en elke stad waar hulle gehoor het wat die koning besluit het, was die ideeërs blij en vrolijk. Hulle het feest gevier, dit was voor hulle een goede dag. Baie van die andere mensen het gesê dat hulle ook ideeërs is, want hulle was baie bang voor die ideeërs.